basi kunakuwa kwa faida ikiwa kulitangulia na nia ya dhati nia ya kweli na ikhlas katika kukusanyika kwetu hapa na sisi tunaamini kwamba sote limetangulizwa hilo kama alivyotangulia Abu Rabi' hafidhahullah ta'ala kufanya utangulizi wa muhadhara huu na kutaja anwani يا محاضرة هو الله muhifadhi muhadhara ambao uh, ni mkubwa zaidi kuliko aliyepewa nafasi ya kuzungumza kadhalik ni maudhui ambayo iliyokuwa pana zaidi kuliko muda ambao tuko nao hata kwamba tumejaribu kufupisha ili kipatikane sehemu ya kitu katika yale ambayo yamebebwa na maudhui hii lakini sidhani kwamba kitafikia pale ambapo tulipokusudia kwa sababu ya ya muda na kama ilivyotangulizwa maudhui ya muhadhara huu inayozungumzia sababu za mifarakano na tiba zake sababu asbabu alfurqa walikhtilafi wa ilajuha hivi maudhui hivi wanawachuoni wetu sisi wameshazungumza kwa upana wameandika walioandika na wakazungumza waliozungumza kwa hiyo sisi wanafunzi hatutakuwa na makubwa zaidi ya kuchukua kile walichoandika au kile ambacho walichozungumza walicho na kuwasilishia ndugu zetu na kwa nini ni katika ile njia ile ile ya dhikra ukumbusho katika kukumbushana lakini kabla ya kwenda mbali sana katika hayo tuingie katika maudhui husika na tuujue uzito wake jambo la mfarakano au kutofautiana kwa waislamu kwa ummatu Muhammad sallallahu alayhi wasallam si jambo jema wala siyo jambo zuri wala siyo rehma kwamba rehma ya Allah subhanahu wa ta'ala ipo katika kutofautiana kwa watu hapana bali wanawachuoni wanatuambia kwamba innal furqata wal ikhtilafa adhabun wa uqubatun min Allah subhanahu wa ta'ala mifarakano na kutofautiana kwa watu ni adhabu inayotoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala kwa watu husika yani wale ambao wenye kutofautiana na kufarikiana hili jambo la mwanzo ambalo tutakiwa tulielewe kwamba innal furqata wal ikhtilafa adhabun wa uqubatun min Allah azza wa jalla lil umma kufarqiana na kutofautiana kwa watu ni adhabu itokayo kwa Allah subhanahu wa ta'ala kwenye umma amma al-ijtima'u wal-itilaf fa huwa rahmatun bilumma lakini watu kwa kitu kimoja na wakaungana basi hilo linakuwa ni rehma kwenye umma yani rehma ya Allah subhanahu wa ta'ala wa ni'matun min Allah azza wa jalla ala almu'minin na ni neema ya Allah subhanahu wa ta'ala kwa waumini kwani Allah subhanahu wa ta'ala anasema wa'tasimu bihablillahi jami'an wala tafarraqu nashikamaneni na kamba ya Allah subhanahu wa ta'ala nyote yote wala musifarikiani واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا nazikumbukeni neema za Allah subhanahu wa ta'ala zilizokuwa juu yenu pale nyinyi mlipokuwa maadui Allah akaziunganisha nyoyo zenu na nyinyi mukawa kwa neema ya Allah subhanahu wa ta'ala hali ya kuwa ni ndugu وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها na nyinyi mlikuwa mpo katika ukingo wa moto yani kama mnakufa katika hali hiyo basi mwingia motoni Allah akakuokoeni kutoka katika ukingo huo kwa kuwapa Uislamu فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم tahtadun kama hivyo ndio Allah subhanahu wa ta'ala anavyozibainisha aya zake ili nyinyi mupate kuongoka aya hii katika suratu ala imran inatoa mwongozo na sura ya kile ambacho kimewekwa katika kama ni anwani katika muhadhara huu yatosha maneno haya kusomwa na kusomwa hali ya kuwa ni ibada lakini yahitaji kuzingatiwa ni maneno ambayo huwa yanaandikwa katika kuta za misikiti katika mapambo na mapazia ya maeneo kama ni mapambio wahtasimu bihablillahi jami'an wala tafarraqu lakini wale ambao wanayoyasoma maneno haya na wale wanaoambiwa kana kwamba hawafahamu wala hawaelewi nini hasa kinachokusudiwa nini maana ya al-i'tisamu bihablillah na nini maana ya al-furqa wal-ikhtilaf kile anachoamrisha Allah na kile ambacho anachokikataza Allah subhanahu wa ta'ala na kile ambacho Allah subhanahu wa ta'ala ambacho anakitaja kuwa ni neema kwa waislamu ambacho amewaneemesha katika dini hii ya Uislamu Sheikh Rahman Ibn Nasir Saadi rahimahullahu ta'ala wakati anazitaja aya hizi kuanzia ya juu yake mpaka kufikia hapa amesema rahmatullahi ta'ala alayhi thumma amarahum ta'ala بما يعينهم على التقوى وهو الاجتماع والاعتصام بدين الله kisha Allah subhanahu wa ta'ala akawaamrisha wao na kitu ambacho kitawasaidia wao katika jambo la kumcha Allah nalo ni kuungana na kushikamana na dini ya Allah subhanahu wa ta'ala وكون دعوى المؤمنين واحدة مؤتلفين غير مختلفين na hali ya kuwa ulingano dawa wanayolinganiwa waumini ni dawa moja hali ya kuwa ni yenye wenye kuungana wasio tofautiana fa inna fi ijtima'i almuslimina ala dinihim واختلاف قلوبهم يصلح دينهم وتصلح دنياهم وبالاجتماع يتمكنون من كل امر من الامور kwa sababu kwa sababu jambo la kuungana waislamu katika dini yao na kuunganika kwa nyoyo zao yani isikawa kitu kimoja na waislamu nao wakawa wamoja jambo hili linaitengeneza dini yao kadhalika linatengeneza na dunia yao wakitaka kujua kwamba dunia nayo inatengemaa kwa sababu ya watu kuwa na ijtimaa walitilaf waulize wale ambao wanaopapurana wanaopigana utaona kwa hiyo jambo hili linapelekea kutengemaa kwa dini yao na dunia yao na kadhalika kwa kuungana watu kuna wafanya wao wamakinike katika kila jambo miongoni mwa mambo kila jambo miongoni mwa mambo maana ikiwa ni la dini au jambo hilo la dunia kule kuwa kwao kitu kimoja katika dini moja wamekuwa wamoja wanafuata wanaamini mola mmoja kitabu kimoja mtume mmoja itikadi moja basi kuna wafanya wao wamakinike katika kila jambo miongoni mwa mambo wayahsulu lahum min almasalih allati tatawaqafu ala alitilafi ma la yumkinu adduha na kadhalika kunapatikana kwa wao katika maslahi ambayo ambayo yanasimama yanasimamia katika kuungana maslahi yaliyokuwa mengi ambayo hayawezekani kuyahisabu kwa idadi moja baada ya nyingine ni mengi tu kwa sababu ya kule kuungana kwao akasema min at-taawuni 'ala al-birri wat-taqwa katika kusaidiana katika wema na kumcha Allah subhanahu wa ta'ala كما أن بالافتراق والتعادي يختل نظامهم وتنقطع روابطهم ويصير كل واحد يعمل ويسعى في شهوة نفسه نكاما kama ilivyokuwa jambo la kufarikiana na kufanyiana uadui jambo kupatikana kasoro ya nidhamu ya mipangilio yao ya mienendo yao na kadhalika yanakatika mafungamano yao na anakuwa kila mmoja kila mmoja anakuwa anatenda na kufanya juhudi na kwenda mbio lakini kwa matamanio ya nafsi yake vile anavyoona yeye vile anavyoona yeye kwa imani anayoiamini kwa itikadi anayoitakidi kwa madhehebu anayoya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 At-Tabari rahmatullahi ta'ala alayhi katika sehemu hii ya pili ya aya akasema rahmatullahi ta'ala alayhi yaqulu wadhkuru ayyuha al-mu'minun ni'mat Allahi alaykum allati an'ama biha alaykum hina kuntum a'daa kumbukeni enyi waumini neema ya Allah ambazo zipo juu yenu pale nyinyi mlipokuwa neema ambazo Allah amekuneemesheni juu yenu wakati ambao nyinyi mlikuwa ni maadui ai bishirkikum wakati mupo katika ushirikina wenu yaktulu ba'dhukum ba'dha asabiyatan fi ghairi ta'ati llah wanawaua baadhi yenu kuwaua wengine kwa asabia ima hawa wao wajiona ni wabora zaidi katika kabila lao kuliko wale au hawa wao wanajiona wana haki zaidi kuliko wengine kwa hiyo wanawaua hawa kwa hawa si kwa sababu kwamba ni dini bali ni asabia pasi na kumtii Allah subhanahu wa ta'ala wala taati rasulihi wala pasi na kumtii mtume sallallahu alayhi wasallam فألف الله بالإسلام بين qulubikum Allah akaziunganisha nyoyo zenu kwa Uislamu faja'ala ba'dhakum li ba'dhin ikhwanan ba'da idh kuntum a'daa Allah akawafanya baadhi yenu kwa, kwa, kwa baadhi yenu kwa wenu kuwa ni ndugu baada ya kuwa ni maadui idh kuntum a'daa tatawasaluna biulfati alislam wajtima'i kalimatikum alaykum alayhi munaungana kwa ule muunganiko wa Uislamu kadhalika na kwa kuungana neno lenu juu ya hilo na maana neno lenu linakuwa ni moja kwa tayari maneno haya ya Allah subhanahu wa ta'ala na hichi kilichosemwa na hawa wafasiri wa Qur'an katika wale wa zamani al-Imam Ibn Jarir At-Tabari rahimahullahu ta'ala katika tafsiri bora kabisa na kadhalika Sheikh Abdurrahman Saidi rahimahullah katika wanawachuoni wetu wa zama hizi katika wanawachuoni wetu wa zama hizi min almuasirin inaonyesha juu ya ubaya wa jambo la mfarikiano kadhalik na uzuri na neema ya jambo la kuungana Uislamu unapiga vita na unakataza kwa nguvu zote jambo la kufarikiana kwa aina yoyote ile الإمام البخاري رحمه الله تعالى الإمام البخاري رحمه الله تعالى قبل yake kwanza imekuja hadithi kutoka kwa Jabir raza Allah ziwe juu yake yeye na baba yake asema lamma nazala على رسول الله صلى الله عليه وسلم قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا sema uambie kwamba yeye Allah subhanahu wa ta'ala ni mwenye uwezo huwa alqadiru ala an yab'ath alaykum adhaban Allah na uwezo wa kukuleteni nyinyi adhabu suratu al-an'am aya 65 qala mtume katika kipande hichi cha aya akasema a'udhu biwajhik Allah na uwezo wa kukuletea ni adhabu mtume akasema Allah nataka hifadhi kwa kutumia uso wako au min tahti arjulikum aya kaendelea au kutokea chini ya miguu yenu qala a'udhu biwajhik mtume akasema tena maneno yale Allah tunajilinda kwa kutumia uso wako falamma nazalat au yalbisakum shi'an au Allah akakuchanga akakutatizeni nyinyi mkawa makundi makundi wayudhika ba'dhukum ba'sa ba'dhi na wakawa wanawaonyesha baadhi yenu ubaya wa wengine qala hatani ahwanu au aisaru mtume akasema haya mawili haya basi ni mepesi zaidi au madogo zaidi kuliko yale ya mwanzo حديث امبوكيه الامام البخاري رحمه الله تعالى قال ابن بطال اجاب الله دعاء نبيه في عدم استئصال امته بالعذاب الله سبحانه وتعالى اميتك دعاء يمتمه wake الله سبحانه وتعالى kutokuwafikile yambalini umma wake kwa adhabu pale Allah aliposema قل هو القادر على ان يبعثكم adhaban na maana wote akawaadhibu mtume akasema a'udhu biwajhik Allah ameitika dua yake hii ikawa umma huu Allah hauadhibu wote kwa pamoja kwa wakati mmoja Allah akaitika dua hii walam yujibhu fi alla yalbisahum shi'an ay firaqan mukhtalifin lakini Allah hakumuitika mtume dua yake pale Allah aliposema kwamba atawachanganya mufarikiane makundi kwa makundi dua hii Allah hakuijibu hakumuitikia mtume wa alla yudhiqa ba'dhuhum ba'sa ba'd ay bilharbi walqatli bisababi dhalik na kuwaonyesha baadhi yao ubaya wa watu wengine yani kwa vita mapigano na kuuana kwa sababu ya hilo wa in kana dhalika min adhabillah licha ya kwamba watu kufarikiana wakapigana ni katika adhabu za Allah lakinahu akhafu min alistisal wa fihi lilmu'minina kafara lakini hilo ni jambo jepesi zaidi kuliko kuwafyeka yani akawaadhibu Allah kwa wote kwa pamoja hata kwamba katika jambo hilo vile vile kuna kufutiwa madhambi kwa waumini kwa tunarudi pale pale kwamba jambo la kufarikiana ni jambo lililokuwa kubwa na Uislamu umelikataza katika ngazi zote katika ngazi zote Mtume sallallahu alayhi wasallam amemuomba Allah lakini la mwisho katika mambo matatu hili halikukubaliwa na ni jambo ambalo lipo leo maadui wa Uislamu wanafanya kila njia na kila hila ili kuwafanya Waislamu wawe katika muendeleo wa kufarikiana kutofautiana kutokuwa kitu kimoja kutokuungana wakapata nguvu moja dhidi ya adui wao bali wao kila siku wawe wanafarikiana wanapishana wanazozana wao huwa ni wenye kufurahi wao huwa wenye kufurahi kwa sababu wajua jambo hili linawakosesha nguvu waislamu na wao watafanya watapata kufanya yale ambayo wanayataka dhidi ya Uislamu na Waislamu Kwa hiyo tunaona kwamba jambo la watu kuwa kitu kimoja ni jambo ambalo limeamrishwa na jambo la kufarikiana ni jambo ambalo lililokatazwa na Uislamu umekuja kulizungumzia jambo hilo kwa upana wake, farakano na sababu zake kadhalika na njia itakayofanya watu waungane waislamu ان الامر بالجماعه والنهي عن الفرقه aslu min usuli lislami ladhima kwani jambo la kuamrishwa watu kuungana kitu kimoja na kukatazwa kutofautiana ni msingi katika misingi iliyokuwa mikubwa ndio ile aya nambari 103 katika ala imran ambayo utaona misikitini imeandikwa mbele kabisa katika mihrabu wa'tasimu bihablillahi jami'an lakini hao hao hebu wapite mtu mwingine awaongoze wao katika swala halafu atofautiane na wao kwenye jambo ambalo limethibiti katika sunna ya mtume lakini wao wafanye kinyume chake utaona kama ile wa'tasimu bihablillahi jami'an wala tafarraqu haikuandikwa mbele yao kwa hiyo jambo la kuamrishwa watu kuwa kitu kimoja na kukatazwa na kufarikiana ni msingi uliokuwa mkubwa wa qa'idatu min qawaidi din na ni kanuni yani msingi katika misingi ya dini Sheikh al-Islami ابن تيميه رحمه الله تعالى ketika مجموع الفتاوى كذلك ketika الاستقامه انا اسمع هذا الاصل العظيم وهو الاعتصام بحبل الله جميعا وان لا يفترق هو من اعظم اصول الاسلام akasema huu msingi mkubwa nako ni kushikamana na kamba ya Allah subhanahu wa ta'ala kwa pamoja wa huwa al-i'tisamu bihablillahi jami'an wa alla yaftariqa na kwamba wasitofautiane huwa min a'zami usuli al ni katika misingi mikubwa ya Uislamu